Isaiah chapter 9 verse 6 For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Interesting na madalas na ang dakilang propesiya sa Biblia ay inihahayag ng Espiritu ng Diyos sa madilim na panahon kung saan ang nagahari ay ang kasamaan at ang mas higit na pinapahalagahan ng tao ay ang kanyang mga kalayawan. Dapat po nating maunawaan na ang Isaiah 9 verse 6 ay ipinahayag ni Isaiah sa panahon ni Haring Ahas na isa sa masamang hari na namuno sa Juda sa loob ng 16 years. Now, kung ano yung kanyang pangalan, Ahas, ganun din ang kanyang ugali. As in talagang ahas. Uh, now, sa panahon po ng masamang pamumuno ni Haring Ahas, pinangunahan niya ang Judas sa idolatria. Sumamba sila sa Diyos-Diyosang si Baal at maging kay Molek na kung saan ang paraan ng pagsamba ay sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga sanggol. What a mess actually. Now, ayokong matuon tayo sa paghahari ni Ahas, kundi sa katotohanan sa kabila ng ganitong spiritual na kadiliman sa Juda, ang Diyos ay nagkaloob ng dakilang propesiya na hindi lamang para sa kaligtasan ng Israel, kundi maging sa kaligtasan ng lahat ng tao sa daigdig. Kung tatantyahin ko yung time period ng Isaiah chapter 9 verse 6, ito ay nasa pagitan ng 701 and 681 BC. Samantalang yung kapanganakan ni Jesus ay sinasabing naganap noong BC 4 o 4 BC. So kung magaling kayo sa mathematics, just calculate yung pagitan ng prophecy na ito sa Isaiah 9 verse 6 at yung fulfillment na siyang naganap doon sa, for example, sa account ni Matthew o sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. So just calculate it or siguro ma-amaze kayo. Now the point is this. Before BC4, ang Diyos ay nagpahayag na sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ng ganitong matinding detalye na yun nga, For a child will be born to us, a son will be given to us. Na may isang gobyerno na mapapasan sa kanyang balikat and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. So meron ng ganyang propesiya. Uh, mula sa nakalulungkot na makasalanang kalagayan ng Judas sa ilalim ng pamumuno ni Ahaz, ang Diyos ay nagbigay ng kaaliwan sa puso ng mga mananampalatayang Israelita na mayroong darating na pag-asa at dakilang hari. At ang hari na ito ay isisilang. Now, naisip ko lang na pwede namang pumunta ang Panginoong Hesus sa daigdig ng direct eh. Pwede namang hindi na siya dumaan sa proseso ng conception, sa sinapupunan ng isang berhen sa loob ng 9 months. Pero grabe, niloob ng Panginoong Jesus na dumaan sa prosesong ito. At dito nga po papasok yung kadakilaan at misteryo ng incarnation. Grabe po, ang doktrina na ito ay hindi lang down to earth, kundi heart-striking kung ating pag-aaralan. Ito'y talagang nangungusap sa puso. Pero grabe talaga yung anak ng Diyos niloob na tumira ng siyam na buwan sa sinapupunan ng babae. Just imagine that. Isipin mo lang yan. Mapapawaw ka talaga. What a great humility. What a patience. Talagang wow. Grabe ang Panginoong Yesus. Grabe ang anak ng Diyos. At alam po ninyo, ito po ay matinding rebuke eh, para sa atin na mahilig sa shortcut at easy to get na paraan. Ayaw nating maghintay, lalo't higit sa panahong ito ng internet, ng one click away lang yung mga bagay-bagay. Instant. Kapag gusto natin ng isang bagay, ang gusto natin ngayon eh. Kaya bili agad, gastos agad, kuha agad ng wala man lang pasintabi sa kung sino man ang masasagasaan o masaktan. At sa panahon natin ngayon, isa sa matinding dahilan ng mga pagtatalo ay ang kawalan ng pasensya at paghihintay. Ang gusto kasi natin, tayo yung mauna kahit nga sa pagsakay sa jeep. Pambihira, kahit na may matanda pa, handa mong banggain si tatang or si nanang kasi ang gusto mo ay eh, mauna ka. At eto, ngayon na magpapasko na marami sa atin na sabik na makatanggap ng regalo, sabik na tumanggap ng bonus, sabik na magbakasyon, kung kaya't wala ng gana sa trabaho at sa pag-aaral well, okay naman ang mga ito, yung bakasyon na yan, kung tatanggapin natin or gagawin natin sa tamang paraan at attitude. Pero ang point ko lang is, matuto tayong maghintay. Matuto tayong mag-reflect, yung mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Yung manalangin, yung magplano sa ating mga gagawin, yung matutong maging mapasensyoso You see, ang Pasko ay dapat na magturo sa atin ng dakilang virtue, dakilang katangian ng pasensya. Pasensya. Kaibigan, huwag mong uunahan ng Panginoon sa Paskong ito. Makinig ka naman sa Kanya. Huwag kang magmadali. Magnilay ka naman at matuto kang magpasakop sa Kanya. Huwag hayaang lumipas ang Paskong ito na hindi mo natikman ang kasarapan ng presensya ng Diyos at ng Kanyang dakilang pag-ibig para sa atin. Now, eto pa. Kapansin-pansin sa talata yung katagang a son will be given to us. Okay, pinapakita dito na ang isisilang na bata ay lalaki. Biruin mo, maging yung gender, prophesied na. Wala pang ultrasound ng panahong yun. But there's no need. The God of the Bible is all-knowing. Meron siyang sariling ultrasound. Ang ganda, diba? The Son will be given. A Son will be given to us. Pero ito, ang sabi sa talata, ang Son na ito will be given to us. Kita mo yon? Ibibigay siya. And you know what? Ito ay nagpapaalala sa atin sa katotohanan ng John 3.16 ito ay minsan pang patotoo na ang pagdating ni Kristo ay isang kaloob, isang dakilang regalo na galing sa kamay ng dakilang Diyos na buhay. You see, ang unang nagbigay ng regalo sa Christmas ay hindi ang tatlong haring mago. Ang unang nagbigay ng regalo o dakilang regalo na higit pa sa buhay mo at buhay ko, sa buhay ng lahat ng tao sa mundong ito, ang nagbigay ng unang regalo sa unang Pasko ay ang Diyos. Ang Diyos Ama. Tayo ay nagbibigay ngayon, gumagawa ng practice ng gift giving ngayon sapagkat nakapattern ito sa unang nagbigay sa unang araw ng Pasko. Ang Diyos. At kaibigan, sasabihin ko sa iyo, kung ang Diyos ay hindi nagbigay, siguradong wala ng tao sa daigdig ngayon. Kung bakit mayroon pa ring existence ang humanity sa planet Earth na ito ngayon ay dahil sa ang Diyos ay nagbigay. Ang Diyos ay naghayag ng pag-ibig, ng habag at biyaya sa taong makasalanan at minsan pa, ang pagbibigay na ito ng Diyos ay hindi motivated ng tao o anumang mayroon sa atin, kundi ito ay motivated mismo ng kung ano ang mayroon sa Diyos. At buti na lang ganun eh, purihin ang Panginoon sapagkat ang kanyang kalooban ay puno ng biyaya. Oo, siya ay nagbigay sa taong hindi naman talaga karapat dapat pagbigyan eh. At ang malupit pa nito, ang kanyang ibinigay ay hindi basta-basta pambihira. Ang kanyang ibinigay ay walang iba kundi ang kanyang pinakatangi, ang kanyang bugtong na anak. Oh, grabe po, putok ang puso ko sa katotohanan niya. Grabe, ang lupit, ang tindi niyan. Hindi ko, hindi ko kayang express maging yung vocal cords ko ngayon, yung panalita ko ngayon ay eh, pwedeng sumurrender sa napakatinding katotohanan na yan. It is a glorious, majestic, awesome, powerful, and saving truth of God's giving. Oh, for God so loved the world that He gave. Nagbigay siya. Mayroong nagsabi ng ganito at dito ako magtatapos. Tungkol sa Christmas, ganito yung sabi. Christmas is a gift of love wrapped in human flesh and tied securely with strong promises of God. It is more than words can tell, for it is a matter for the heart to receive, believe, and understand. At totoo nga naman, it is more than words can tell. Talagang hindi mo kayang sabihin o banggitin, punuin ang anumang mga salita kung ang talaga ang Pasko sa kanyang diwa nito sapagkat ito ay tungkol sa dakila na pag-ibig ng Diyos.